reason why the embassy took the initiative to this seminar, because so many times it's just. Oh, okay, Yeah, take the mic. Um, uh, very often we see that in domestic violence we focus just on the victim, which of course is the main, uh, we need to focus on the victim, but we also need to, to, get, to reduce domestic violence, we need to focus on, some, on man's role. Not that I mean that also not women can be the, the uh, how to say men can be victim too. Um, so and also I would also like to say uh, draw attention that also to Jürgen's wife is here, Nefisa, wherever she is hiding. She's there. That uh, you know, she is a well-known filmmaker from Norway and she and Turkey, <laughs> Norway and Turkey, and uh, she has made several films on uh, with focus especially on gender and religion. Uh, we showed her film here last night. Uh, I also uh, then welcome to all our cooperating partners in Bulgaria, Bulgaria Gender Foundation, and with more. Um, as you know, probably is the domestic violence is one of the programs we have within the Norwegian uh, grant to to Bulgaria, the EIA and Norway grant. Uh, so we hope uh, we'll have uh, good introductions and good discussions here today. And also I will mention that uh, people are welcome to the Norwegian Embassy tonight to, for a dinner at 7 o'clock. If you need an address or haven't received your invitation, let me know. Okay, I give the floor to these people. <laughs> Okay, thank you. Um, всъщност, аз ще говоря на български. Um, Ще дам думата след това откриване от страна на а, нейно превъзходителство а, Гюро Катерина Ви, Викьор, а, посланник на а, Кралство Норвегия. Ще дам думата на Геновева Тишева, която е съ, представител на организациите, съорганизатор на това събитие за а, няколко встъпителни думи и от нейна страна, след което наистина, както спомена и посланничката, се очертава една изключително а, а, сериозна и се надява много полезна дискусия. Геновева, в качеството си на председател на Алианса за защита от насилие основано на пола и директор на Български център за джендър изследвания. Благодаря, Иляна. Ваше превъзходителство, представители на Норвежкото посолство, представители на други чужди мисии в, в страната, представители на български институции, организации и партньори от Алианса и от други организации. Позволете ми само да открия този семинар като едно начало на дните срещу насилието в България. Това са традиционно събития, които предхождат самото им начало формално на 25 ноември и считаме, че това е една много добра тема, с която да започнем, по която да мислим през целия период на дните срещу насилието, както каза нейно превъзходителство, да мислим и за ролята на мъжете в тази борба на мъжете и момчетата. Като представител на Фундация Български център за джендър изследвания, от повече от 16 години последователно в нашата работа това е фокус, борбата срещу домашното насилие и насилието основано на пола, превенцията на това насилие. Не само фокус на нашата работа, той е наше верою, тъй като ние считаме, че промените, които като организации с партньори чуждестранни, национални можем да направим в тази област, те влияят върху цялото общество, на първо място върху джендър стереотипите, ролите на жените и мъжете и най-добро използване на ресурса и на жените и на мъжете, безспорно върху благосостоянието на децата, а и върху цялото общество. Ето защо, водени от това, че това е една борба, която изисква огромни усилия и на много хора, още от самото начало на създаването ни като организации, на работата ни през целия този период, е, ние считаме, че трябва да се работи само съвместно в мрежи, национални и международни. Това е била последователната ни политика и радваме се, че от 6 години вече съществува и Алианса за защита срещу насилие, основано на пола, който групира основни организации активни в страната, които работят в тази област. Ние така, Български център за джендър изследване, бяхме ни от инициаторите, всички други организации са активни и силни организации от страната. И около този алианс считаме да събираме друг алианс, други алианси за тази кауза. Ще подчертая, че сме членове на международни мрежи, като WAVE, Европейската мрежа срещу насилието срещу жените, чиято конференция тече тези дни, имаме и там представители. също така сме части от Европейската мрежа срещу Европейската мрежа за, за работа с извършителите на насилие. Тук бихме искали да кажем, че този фокус върху нашата работа така ни се струва е забелязан от е, единствено и за сега първо от грантовата схема по, европейски, е, по норвежкия механизъм, която е конкретно тази година насочена за борба срещу насилието, основано на пола и домашното насилие специфично. Ние високо оценяваме това, като също време оценяваме, че изцяло тази е, програмата на е, Норвежкия финансов механизъм обхваща и по-общо е, и темата за джендър равнопоставеността и за насилието, основано на пола. Така че вече имаме повече възможности именно благодарение на тези схеми, нататък да развиваме работата в България. И също да, да кажа, че работиме и наша цел и вярваме, че най-добре е да работим с институциите и в България, и в този смисъл. Всичко това, което сме постигнали като успехи е с Министерство на правосъдието, с Министерство на вътрешните работи, с Министерство на външните работи, защото сега ще кажа една новина, може би за някой от вас, е всъщност плод на тази наша идея за по-добро сътрудничество. искам да спомена, че имаме и партньори от Америка, знаеме на всички е, приятели на Български център за джендър изследвания, на Алианса, на България, въобще са адвокатите за човешки права от Миннесота. Така че всичките усилия паралелни от Европа, от е, помощта от норвежкия е, финансов механизъм и от тези мрежи европейски, всъщност всичките са в една посока. И да кажа, че имаме от няколко дни ни беше съобщено от Министерство на външните работи една, един успех, една много добра новина е, че под три е, дела, които са заведени от български адвокати за жени, пострадали от насилие, основано на пола в България, е, е решенията е, в частта за компенсация на жертвите ще бъдат изпълнени. Това са благодарение на едно решение на правителство Адхок от 12 ноември, т.е. решило еднократно да отпусне тази компенсация по тези дела. Това е за първи път признаване на факултативния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, признаване на решенията на становищата на комитета. Считаме, че тези три дела са основните в това решение. Има и едно дело а, по Конвенцията срещу изтезанията, но считаме, че жертвите по тези три дела с, техни, с нашите организации, обединени и техните адвокати изиграха основна роля да се постигне признаване и на механизмите на ООН, на решенията на органите по ООН. Така че имаме много теми за разговор в тези 16 дни и отваряме така форума за експертните изказвания. Благодаря, Геновева. Очертава се наистина неформална дискусия, което е прекрасно, защото такава неформална дискусия рядко се случва. Темата е много сериозна и всички могат да бъдат включени и по време на презентациите, както разбрах преди малко, и след това имаме специално място отделено за дискусии. А лекторите и а, хората, които ще ни въведат в темата и, ще, а, и с които ще дискутираме всички ние, са също много интересни. А, на първо място, за първи път в България е гост-лектор Йорген Лоренцен, който е литературовед, журналист, филмов продуцент и специалист по изследвания на пола. Някои от основните теми, по които работи, са свързани именно с равнопоставеността на половете, ролята на мъжете в обществото, бащинството, полът и насилието, социализацията на момчетата и други. От 2002 година до 2013 година Йорген Лоренцен е преподавател и изследовател в Центъра за джендър изследвания на университета в Осло – а от 2012 година е и председател на борда на Норвежката организация за борба срещу сексуалното насилие. Участието на мъж в такава дискусия, трябва да призная, че в България е леко нетипично. Обикновенно такава дискусия, свързана с насилието над жените, с сексуалното насилие особено, с а, а, а, домашно насилие, се прави предимно с участието на организации, в които най-вече работят жени. Напоследък а, започна да се разчупва този стереотип, чак напоследък. Но както виждаме в Норвегия, много отдавна мъжете работят по тези теми. За нас е удоволствие да чуем днес а, а, и да обсъждаме тази тема с а, такъв експерт в тази област, а, надявам се всичко това, което днес ще можем да а, изговорим и да дискутираме, да бъде началото на едни бъдещи съвместни а, действия, обмяна на опит между Норвегия и България, какъвто, какъвто всъщност, каквато всъщност е и целта на днешната дискусия. И така, а, преди малко, преди да започнем, Йорген Лоренцен ме помоли да ви кажа, че няма да стои пред на седейки на тази маса. Ще държи микрофона и ще се разхожда между вас, между нас и ще даде възможност, докато прави своята презентация, да го прекъсвате и да му задавате въпроси. Имате думата. <coughs> Can I ask you to uh, push the button when I'm... Uh, because I'm... Okay, yeah, yeah for sure. Good morning, everybody. Dear Ambassador, thank you so much for inviting me to come here to talk today. Uh, and I'm uh, very happy that I have been invited and have the possibility to meet you all. Um, and I hope this will turn into a dialogue where we share knowledge and uh, develop new way of thinking together. I mean, it's no reason for me just to stand here talking uh, alone without having responses from you and feedback from you, questions from you, comments from you, all. So we're developing this together because this is a huge and important theme we're working on. As you all know, more women are killed in domestic violence than in any other reasons. I mean, it's their husbands or ex-husbands. We're killing women and making women dying all over the world. It's in Norway, and it's in Bulgaria, and it's in all other countries. So this is a huge, important social issue. And I would say it's not an important issue only for women, but it's also an important issue for our children and men. And I will speak a little bit about that. So please, let me first show you how men are involved in violence, how violence in deep in masculinity. It's hard to think masculinity without adding violence to it. Violence and masculinity goes together in cultural history for thousands of years back. And this is important to know when we are trying to work with men and we are trying to understand men, and especially if we are trying to change men's attitude and behavior. We have to understand how violence is a part of our bodies. I will just give you very shortly some of the ways this is happening. First, institutional violence, which is a culture of men. Military, first of all. Think about when, you, when we, when we uh, started or launched national states in Europe, all over Europe. All national states decided to have a national army where all men should participate. It was expected that when men were called upon they were all willing to get out and start killing. This was a part of being raised as a boy, growing up being a man. You should know that at a certain time, you have to get up and you have to start killing other people. This is what military is. This is now changing, as we know. For example, this year, for the first, I think it's the first country in the world, Norway decided to have equal parts of women and, and, uh, and uh, uh, women and men in military. So now we have conscription both for all girls and all men. And this is so important because when we are talking about gender equality, we need gender equality in all types of institutions, all types of levels, not only in the universities or in top leadership. Police is the same. It is an institution of violence. a man's institution has been. Happily, as we know, more and more women is also coming into police force, thinking that violence is not only something which is a man's work or something which men should do, but it is protecting the society is something for all of us. Prison is another institutional where violence has been present for a long time. We have also recreational violence, football, ice hockey. As you know, in ice hockey, there are arranged fights in all matches in Canada and US especially, but also here in Europe, it has been spreading around. Sometimes during the, the three periods, some of the guys are actually there in the ice hockey games just to fight. They're coming out and they're starting a fight because it's fun, you know? It's fun to see these guys start knocking on each other football, you have the history of hooligans and supporters, you have violence actually on the plane, and you have violence outside of the plane. But first and foremost, which is I think is most dangerous and most problematic, is violence within film and video games, especially video games. We all have sons sitting in <laughs> front of these games, playing, learning how to shoot, how to kill, how to participate in war. I don't know if you knew this, but Anders Behring Breivik, you know, the terrorist who killed 77 people in Norway in 2012. The two years before he went out shooting, he was sitting playing World of Warcraft to teach himself how it was to kill, to learn strategic thinking. So it's, it's not only innocent plays they are playing, it's quite tough place and it's very, very violent. And it's a huge crisis because you know that now from a lot of different reports from all over the world, uh, and I think Japan is the leading country here, that young men are sitting inside their houses, inside their rooms, playing these video games for hours and hours, days and days, unable to go out and start working and living a life outside of the house. It's a huge crisis for boys around in the world. And then, of course, we have interpersonal violence, which will be our theme today. Uh, and when it comes to interpersonal violence, we have to see that we have violence against men, which is the most widespread interpersonal violence in the world. It is three times as much violence against men as it is against women, actually if you take all types of violence. Violence, men are involved in fights, in shootings, in gangs, in different types of uh, situations where they use violence against each other. You have violence against children. Um, UN has asked all member states to implement a law against violence against women at home. So far, I think it's only between 20 and 25 countries in the world was implemented this law. And many countries, they think it's right to beat their children. Oh no, how shall we discipline children if you don't beat them? I mean, this is a huge problem in many countries, that we think that it is allowed for us as grown-ups to beat our children. It is not allowed. It should not be allowed. Because we're teaching these children that violence is okay. Violence can be used Violence is necessary. And I'm getting into this, which I've been talking about more about, into this circle of violence, which is very, very dangerous. And of course, then, our theme today violence against women. Huge social problem, health problem, it's a huge economical problem. It costs actually a lot. Some of the states in Europe, they have tried to find out what is the costs involved in domestic violence. And I tell you, it's a lot. So we see here that we have a, a country or a culture, not only in Europe, but other parts of the world too, where violence is a very huge part of what men are doing, how we are raised, how we think about ourselves, our bodies, our minds, our culture. Yes, please. Yeah, let me, let me give you one small story. Uh, I participated in a workshop with men only, 50 men there in the room. And then we decided that all the men should put red ribbons in all the parts of their bodies where they had been hurt, where they had been hit, where they had bruises, where they had been in fights, perhaps with a knife, uh, been uh, hit by a knife or things like shot or anything like that. So all the men in the room got red ribbons and they started to put it on the different parts of their bodies where they had been hurt and hit. And I said, it was a shocking scene. After 10, 15 minutes, I mean, it was all red ribbons all over with these men. You don't think about it in the daily life how many situations these men has been in. And they, then they started telling, and, and they have forgotten it themselves. Yes, actually, I remember. I broke my leg in a, in a, in a football game. I was hit by my mother really hard, you know, here and there, and things like that. So when you start thinking about how much violence your body has taken during these years, it's a lot actually. And men has a lot of violence they have had must have taken during their lifetime. So, violence in intimate relations. <clears throat> Today, most researchers they work with these two concepts or two different types of violence. Yeah, when they were launched by uh, Michael Johnson uh, some uh, decades ago, it was a lot of discussions around it, and it was debates and disagreements around these terms, but today most researchers has accepted that we have to split domestic violence into two types. And um, the first is what we call patriarchal terrorism, and the second is what we call common couple violence. And the reason for this is that we find that it's different types of logic, it's different type of situation we see violence used in, in couples. As you can easily understand, patriarchal terrorism is an ongoing violence against women at home. It's a systematic violence going on for a long time. And it has a special rational or logic in it, which I will be talking more about. The common couple violence is more directly related to specific conflicts in the couples. For example, especially when the couple are breaking up. So when they have hard arguing or in a situation where they're breaking up, we can often see that couples also tend to use violence against each other. In these situations, we often see that both men and women are using violence. They're kicking each other, they're hitting each other, they're pushing each other. And when we, when, we, when we divide it like that, we see that the common couple violence is almost equally divided between men and women. In Norway, we say that it, we have around 20 25% experiences of common couple violence, but while the national studies or, uh, or surveys test that the patriarchal terrorism is down to 3, 4, 5%. You have different studies showing, but it's a huge difference here between the, these types of violence and the amount of it. And of course, the patriarchal terrorism is the most dangerous type of violence. We can often see that in a couple, common couple violence, when violence are breaking out, afterwards couples are separating. Because using violence in a couple situation that should be full of love, I mean, you see that it's not a lot of love left. Then one of them often take the decision to, to leave. And we can also see that from studies in Europe that often when violence occurs, women are actually leaving. We often say that, or we have this stereotyping idea that women are not leaving violent situations, but they are. Actually, most of the times, they are leaving because they can't accept it. And this is a part of gender equality development. Women are empowered they can go out, they have education, they have money, in most of the cases now in Europe, to go out and live a different life. So in, in research, we see that most women, when they're telling about experiences of domestic violence, they have most of the time only experienced it one or two times. And now we're talking under couple violence. But the patriarchal terrorism is a different story, and I will now talk more about logic in it. And it's also interesting to see that most violence is among young couples. Perhaps we didn't believe that in the beginning, but studies, research all over shows that you have most violence among younger couples. Above 35, it's much less violence. Perhaps because you have left your first man, he was impossible to live with, or you didn't fit together. And then second time you find a, a, a partner, it's a better situation. And you are able to live together without using violence. Perhaps it's more hormones in younger, uh, younger couples. Perhaps they're more uh, unsatisfied with themselves. They are, they are not really knowing who am, I, who am I. They're not trusting themselves. I mean, you can have a lot of different theories why there are more violence among. We, we have not a lot of research on it, <clears throat> more deeply qualitative studies. But it's true that violence is going down when we're becoming eh, older, so that's a good story for all of us, you know. But we should not wait until I'm getting above 35. I mean, one thing is very, very clear violence is absolutely, totally unacceptable in any cases. Yes, please. So then let me start with talking a little bit about the logic of violence. First of all, we have to know violence breeds violence. If we beat our children, it's a huge, larger degree possible possibility that these children will use violence in a later situation. We know from studies uh, with men in Norway that more than 70% of the men who have had problem with violence in, in their grown-up life have stories of being beaten by their parents, mother, father, and it's both mothers and fathers, this is also important to say, or in schools, been mobbed, harassed, and so on. So it's a deep connection between experiencing violence and using violence. This is also why we have developed this very, very easy model, which is important and very true when it comes to violence. Violence in means violence out. If somebody hits me and I are being hit a lot, I will hit again. I will hit others perhaps. Perhaps I will not hit the person who hit me, but I will hit another person. So, to know that violence is connected, it's not isolated from each other. It's important to know. And especially when we're talking about treatment of kids, how we raise our kids, what type of society we want to have with our children. And also in your research now, we know that violence, forms of violence, are related. Before, we isolated types of violence. We talked about violence in the street as one type of violence, violence at home as another type of violence. New research shows that we can't speak like that anymore. Forms of violence are related. Violence, first, violence against children, men, and women are related. We thought that women who were beaten at home only experienced violence at home, but now we see that women that are beaten at home, they experience more violence outside of home too than other women. Men that are using violence at home, they use more violence outside of their home too. And they have experienced more violence outside of the home too. They are more involved in different types of violence situations outside of home. So there are connections between these types of violence. They are not isolated. We cannot keep them apart. We also see, which is interesting, that the reactions people have when they experience violence is very much the same. If um, a woman are being beaten several times, systematically, then we, we experience that she is losing control of herself. She's losing self esteem. She's feeling belittled. And she's isolating from others. And studies we now have been doing the last 10 years with men who have experienced violence in close relationship or in domestic situation, they have the same way of behaving they're also feeling belittled. They're also isolating from others, withdrawing from the world, and losing self esteem. So men and women react the same way to violence. Secondly, we now know also that forms of violence of physical, psychological, and sexual violence is related often it starts with psychological violence. You're belittling the other person. You're telling her how stupid she is. She can't do anything, you know? Things like that. Slowly, slowly, you know, making her feel belittled, feel like nothing, feel like she's worthless. Then, often it develops into physical violence, and then sexual violence. So these three forms of violence are very, very deeply interconnected. It's hard to separate them. And uh, that's why when we are working with women who have been abused, we have to be aware that all, connect, all these types of violence has been used. We have to interview them and talk with them about also sexual violence in connection with physical violence. Yes, please. So, some of the main elements in men's violence. First of all, it's hierarchical. Violence means that you are gaining power. When you are starting beating your partner, the partner will be feeling smaller, lower on the hierarchical level than you. So you will gain power by using violence. You will feel stronger, perhaps. You will be above. So it's a hierarchical system. Violence can be used as it is used in other situations, like within police or military, to establish a hierarchy. Let me tell you a, small story. A friend of mine who is a psychotherapist, he had a 15-year-old boy coming in because uh, of extreme use of violence with other boys out in the schoolyard and in the, in the little city where he's living. So he started telling about his story, you know, this little boy. And he said that since I started school, I've been harassed. For years, no one really bothered about him. The other, uh, the girls harassed him, the boys harassed him in school. And then suddenly, when he was like 14, 13, 14, he started coming together with some other boys that was in the same situation. And they formed a small little gang. And uh, in this gang, they decided that we don't want to take anymore. So they said to him, if you, if you want to be stronger, you have to be tougher. So go out, and now it's your turn. Go out and beat someone. Learn how, to, how it is. And then he said the first time he ever went into a fight, he was very, you know, working with himself to be able to do this. And he went out and he knocked the other boy straight down. And he said, I never ever felt better than that time. For the first time, people respected me. For the first time, I was the king in the schoolyard. So of course, he continued beating people, his friends, or other people, or, or other boys in the schoolyard and outside of the schoolyard until it came too far, you know, and it was too dangerous in a way, and someone had to take care of him. But this is the story of how it empowers a person to use violence, how it can have this uh, feeling of being on top of the world in a hierarchical system among men. And we have to know this. We have to know how this feeling can be, how strong the feeling can be, how good the feeling can be for men when they're using violence, if we shall be able to work with them. And of course, behind that, it's a huge and important story of the lack of care for boys. Why did not anybody take care of this boy before he started being a violent and dangerous boy? Why didn't we? Why didn't we see him? Violence is intelligent. It's very seldom we can see that violence occurs by itself. Violence is planned, also domestic violence. Men, most of the time, have plans of using violence. It's not something just, it just happens, you know. And often men perhaps say that to defend themselves. No, it is intelligence. It's a, it's a thinking behind it. They are planned to do it. It's cyclical and reproduced. Often in cases of violence, if, men, if a man really beats his wife, he can feel terrible afterwards. Most of the time, men feel terrible afterwards. And then, perhaps the relationship is repaired, she is forgiving him because he promised it will never happen again. I will never do it again. He's very soft, very nice for a long time, perhaps weeks, perhaps months. This is very normal. And she feels that he's taking care of her, he's loving her again. And then suddenly it's building up, and violence occurs again. And this can go on for years. And this is the patriarchal terrorism system, you know? It goes on for years. If you don't act on the first accident of violence, it will happen again. We know that. Something has to happen to change the situation, to change the sit situation between the couple. And if not, something is happening. Perhaps he's getting some help for it. It will happen again. It is cyclical. But how often can be a difference between different, different couples. We never know. Sometimes it's often, other times it can be only perhaps once a year, but then perhaps very tough. Violence is often increasing. Uh, I have a crazy story for you. Uh, this is one man who went into therapy in alternative to violence, and I will tell you a little bit about alternative to violence afterwards. It's a treatment center for men with problems with violence. So this man came into to the center having um, treatment there, and he told his story. He said that, you know, I, I'm, and he was a real hard-working man. You know, I'm working hard, physically hard. When I'm going to bed in the morning, uh, bed in the evening, I'm really tired. But then when we're going to bed, my wife starts talking. And she's talking and talking, and she wants a response from me, you know, and it's so terrible. I'm, I'm so tired of it. So after a while, I was so tired, I went up of, out of bed. And you know, this man perhaps he has difficulties with words. You know, he has not really how to explain the situation in a fully intelligent way. So he stood out of bed and he went to the wall, and he bang, he knocked down one of the tiles in the bedroom and broke it. And then his wife shut up and I went to bed. You know, and this happened again and again. And he said, You know, when I had broken all the tiles in the bedroom, I hit her for the first time. It increases, you know can be worse. And when he had hit her very hard, she sent him uh, to treatment and she left him. But then it had been going on for a long time, actually. So violence increases and can be more and more dangerous. Often it ends in killing. I don't know any situation, but of course it's hard to, to know, but most of the time, at least, what we know when a woman is killed by man or ex-man, ex-husband, she has been beaten years before that. So this is also a reason why we have to stop it, because it can actually end up being a murder. It gives result. This story I told you. You know, when you hit up and beat the tiles, she shut up. Violence gives result. When a man hit his partner, she's shutting up. She's stopping you, you doing what he wants him to stop doing. So it gives results, And it's effective. It gives the result this guy wants to happen. I know if I'm if I'm a perpetrator and I say to my wife, You have to be home at nine o'clock. And I'm sitting at the kitchen table with the clock in front of me, watching. And she will be home five past nine. I beat her because I have to teach her a lesson. I said nine. It, now it is five past nine. Next time she's home at nine. You know? So it's effective. Violence works the way the man wants it to work. We have to be aware of these things. It's not irrational, it's not craziness. It is intelligent, it's increasing, it gives results, it's effective, it's planned. And if we don't react, this man thinks that yeah, it's not a problem. Actually, she's learning from it. She's improving when I'm using violence. Now she's actually coming home at nine. Before she didn't come home at nine. So it's good. I'm teaching her a lesson, and now she's, she feels better, or it's better, you know? This is how these men can think. Because they don't think that violence is their problem. It's not my problem. I have to do it. And we will speak a little bit about that now. Yeah, next, please. So, why? First of all, as I said, it gives power. Using violence is powerful. And we also have this structural legitimacy of violence in the culture, in the system. Violence is okay. Men have to use violence sometimes. They have to be able to use violence. They should be strong. So, how can we think that men should use violence when they're called upon in, in certain situations to defend the nation or defend women and children? That they should never use violence in other places. Of course, they are. They are using violence in other places. Most of the time, actually, they're <laughs> using violence in other places, namely at home, towards children and women. At the same time, I would also uh, mention to you, perhaps you haven't heard this before, <clears throat> this concept, uh, extensive suicide. It's actually a Finnish word, a Finnish concept. It was the Finns because they had a lot of situation in Finland, especially in the 80s, where the husband first killed the children and the wife, and then he killed himself. And I understood, why couldn't you just kill yourself? <laughs> Why do you have to kill your children and your wife too? you know? So they found out, yes, because he feels he has the ownership to the family. It's his family. It's my family. I can decide if I can't take it anymore, you know? I can't live anymore. Then I would take my family with me. So that's why they kill their children, their, their wife, and then they kill themselves. And we see that in in, uh, in Norway too. We have had several cases of it, you know. Very, very sad stories. But we have also have to know that violence is powerlessness. Very often the men that using domestic violence, they're talking about situations where they are feeling harassed at work. They're feeling terrible. Perhaps they lost their job. They lost their job. Perhaps they had other problems in their own life. And in these situations of powerlessness, we often see that they can use violence to feel a little bit more powerful. So power and powerlessness is deeply combined when you're talking about domestic violence. I will also mention this without a subject, without responsibility. Most of the time, the first thing men are doing when they have a problem of violence, they're coming into therapy. You know what they're saying? You know what they start with saying? Often they start with saying the same thing when they're coming into the police and the police are examining them. It's not my fault. You know? That's the first thing that I say. It's not my fault. She was provoking me. She did this, or she did that, or this and that happened, and I had to use violence. It's not my fault. And what does it mean? It does mean that they don't have an ownership to what they're themselves doing. They don't have a feeling of being the subject of the act of what are happening here men are professionals at externalizing and projection. They're projecting all their problems out to others. You know, it's not my fault that the firm went bankrupt. You know, it's others. It's never my problem. It's never me that has a problem. So the first thing you have to do when you're doing therapy with men is to tell them that you are the owner of the problem. You are the one who actually did the act of beating or hitting or rape. Some of you saw the film uh, last night, where uh, one of the Islamic fundamentalists talking about how women are, you know, dressing in a situation that can make it easy for men to rape them. You know, so they don't take upon them the responsibility of being a grown up person with a full subject, thinking that I have the responsibility for what I'm doing in life. No, she's dressing up in a miniskirt. Of course, I can't do anything else than raping her. You know, this is what men are thinking about themselves. It's very, very strange, and I think it's very provocative for me being a man. You know? It's very provocative that men are thinking like that about men. Like we are not responsible persons. And this is important too. We have to give men the responsibility for their acts, for what they're doing. Yes, please. So, is this a women's issue? we know that in most of yeah, in most of the institutions, in most of the countries, in UN work, in all over, when we are talking about violence against women, we're talking about violence against women as a women's issue. Is that strange? Would we ever do that? If you think about criminality out in the streets, if someone is breaking into your house, stealing your stuff, we say, it's your problem. You know? We would never say that about other types of crime. Beating your partner is a crime, it's a criminal act. So, how come that we, for the last 40 years, have been thinking about this as a women's issue? It's not a women's issue, it's a men's issue. It's a men's problems, basically. And now I must underline last, like Guru did also, that I'm basically here speaking about men's violence against women. But we know also that we have violence, women's violence against men. And when we are talking about children and, and, and focusing on children, we know that it's almost equal amount of violence from mothers and fathers. And we have to be aware of this. So when we do political work or other type of strategic work, we also have to take into account that women are using violence. Which I think is important to underline because in some of the stuff we have been thinking that women are better persons than men. They are not necessarily better persons than men. Women can also use violence, they can also kill. This is important to take into account. But I'm here basically speaking about men's violence against women. So it is men's responsibility. And we have to involve men in the political work, in the social work, in the strategical thinking, and of course in how we're working with dealing with the issue. Because one thing I can say for clear, 100% clear, you will never ever stop violence against women by taking the women out and putting her in a shelter. Of course, I support taking care of women that are beaten, support them fully. But it will never ever stop violence we have to focus on men, the perpetrators, if we want to stop violence. I guess perhaps you know this story that in a small village, they saw that now and then suddenly a dead body was coming, floating by in the river that was running through the river, through, through, the, through this village. And they took up the the body, buried it, and thought that was that was strange and that was sad. And this was going on for a long time until suddenly one guy found out what about going up the street, stream? And look what's happening up there. Where are these bodies coming from? So he went up and found out that there is killing going on up there, and they stopped the killing, and no more bodies for floating, floating by. You know, this is two ways of thinking. You can, of course, take care of the bodies and bury them. But you can also go up the stream and look for the causes of the problem and work with the causes of the problem. And the causes of the problem here is easy it's basically men using violence against women. So, therefore, in Norway, I would say a little bit what's happening in Norway. We have started different types of treatments for men. First, on the lower level, we have what we call anger management courses. It's voluntary most of the time, but we have also anger management courses in prison. These are men who have had a problem of violence. Perhaps they have beaten their wife one, or, you know, they had a sort of a low level of use, using violence. Perhaps a common, common couple violence situation or something like that. And we see that we have very effective results from anger management courses. But when we're talking about patriarchal terrorism, we have to go deeper than that. Anger management doesn't help. And we need treatment. So we have this very famous treatment center in Norway called Alternative to Violence. It is basically voluntary, which, of course, when we started Alternative to Violence, people think <laughs> men coming voluntary for the problem of violence to have help. They were laughing of it. But it has been a huge success. Of course, they're not coming fully voluntary. We know who are sending them, yes? Their partner, or perhaps now ex partner. Most of the situation the men are coming there because their partner is saying that if you're not going to treatment, we will separate immediately. I can't take this anymore. And this is the interesting also by having a treatment center, which is widely known in the country. And now we have uh, treatment centers in 10 different cities in Norway. For a long time, we only had it in Oslo. But uh, the last government supported it because of the good results. So now we have 10 treatment centers in different cities in Oslo, in, in Norway. And the knowledge of knowing that it is there is important because that's a possibility for women to tell their husbands or men that you have to go have treatments. And in alternative to violence, they have all psychologists working there, and they're treating the men for two years. yes, please. Yes. We have different hotlines also. Uh, and we have different hotlines where women can call, where children can call, or where men can call. Uh, Red Cross is uh, used a lot, and you have a special men's hotline where men can call. Which is also important because the hotlines, they have all the information. You know, they can immediately say, you have to go there. So, the knowledge about it is important in itself. The, the, the, um, the presence of the treatment center is important by itself because it gives hopes for people to send and, and, and places to go. So they're using both individual therapy, they always start with individual therapy, and it depends on how easy it's to work with this guy, how long the individual's therapy will last, and then they go into group therapy. <laughs> And group therapy is very effective, I tell you, when it comes to these guys, because they know all the excuses and they take each other out. It's very fun to listen to. Yes? Uh, I think it is subsidized. So they pay, and this is also in all therapy, they say you have to pay some yourself. If you don't pay some money yourself, it's not effective. But it's subsidized, so they pay a small amount, and then uh, the state pay the rest. Yeah. Yeah. So this is a case you can work on to, to have a, a state subsidized or state supported treatment center for men. I think it's very, very important. Uh, I would also like to say, I forgot here to put up, but I will also mention the police and the importance of the police work. We have been working for a long time with police in Norway, and now they have special uh, domestic violence personnel in all the police uh, stations in, uh, in Norway. And which is important is that the police now they have a sheet of paper with them always to tell how to act, what to do when you are called upon to go to a house where you have a situation of violence, domestic violence. Before, what is interesting, what happened before when you go 20 years back? Yeah, the police went to the house, they brought the, the woman with them to take care of her, and perhaps they put it in a, in a, in a, a shelter. They never ever talked to the man who stayed home perhaps together with the children. And often he is in a, uh, in a psychological crisis in, su in such a situation too, which is important to be aware of. Now we know that we have to talk both to the woman and to the man. So most of the time, I think the police now is having a, a more than one person going out. They're always working in couples, but they're, they're always one talking with a man, one talking with a woman. husband. So, so uh, um, now the police will, in a case like this, be the one that press the charges, which relieve the victim from having to, to press charges against her own family. And I think this is extremely important that police have this independent role to press the charges. It's very, very important. Uh, often we see that the women, they want to do it themselves. But in situations where they don't want to, the police can do it, they press charges. Based on the interviews and what they're finding in, in, in their home, you know, and the damages. So, uh, and, and, and that is good. So we have worked a lot with the police, and the police has improved immensely. And we know that if you go 30 years back in Norway and other countries, often the women felt like it was terrible to meet the police because the police didn't believe them. It was a sort of continuation of the harassment or what have happened to them. So, the, so working with the police, strengthening the knowledge among the police force about domestic violence, and giving them resources is a very, very important part of this work. But I will also give uh, two other more larger importance, uh, which uh, have influence on, on, uh, on violence. Uh, caring fatherhood. I've been working a lot with fathers uh, and fatherhood the, late, the last years, and we see that working on caring fatherhood gives very good results because it's harder to beat someone you love actually. Because caring is the opposite of violence. So when you have caring fatherhood, we see that violence is going down. And we have very strong uh, statistics on this in Norway now, showing that men who taken paternal, uh, have taken uh, the father's quota, you know, they have in Norway a special period where men can stay at home with, with their children when they're small, now for two or three months, and men often take more now, uh, between 20 and 30 percent more, take more than what they are sort of obliged to take. They take four or five months we see that in these couples, the level of violence against children is much lower. So there's a clear relationship between caring fatherhood and less violence against children. And less violence against children, as we know, will mean less violence in the next step. Because these boys and girls, they live a life without violence, and it's very rare that they're using violence in the next step when they're finding a partner. So it's a direct relationship between you working with fathers and, and violence. And also we know that gender equality is important. And we, of course, we know that intuitively. Empowering women, give them the resources to get out of violent relationships. And it's sad to say it, but it's very clear statistics showing that most of the violence, at least the patriarchal terrorism, is among the poorer people in the, in the, in the societies. It is a social problem to it. We have violence on all levels, but statistically there are more violence where you also have other social problems. So empowering women, education, work, own income, these are all important part of stopping violence against women. So implementing gender equality in all levels is also part of the work. I think that was my last word. Yes. So please, I hope we have some time before the next speaker. Immediately we'll have discussions afterwards, but if it is some questions, some comments immediately, please take it now and we can have the discussion afterwards too. Yes. Thank you for this presentation. Uh, when you say that uh, violence is not women's issues, but it's uh, actually a society's issues, I don't see media on this slide, and I would like to know if uh, in Norway there are some restrictions on media talking about women, because in Bulgaria, I believe, um, media is uh, very misogynistic misogynic, racist, homophobic. Uh, women are constantly objectified, to be honest, and um, we see women and children who are victims. We see them on the first pages with their faces, age, and names. So I would like to know how is the situation in Norway. Thank you. Um, perhaps you can leave it to the discussion. To the, uh, media is, a, is a, not a type of discussion in a way, but uh, of course the media situation is much better uh, than this. We, we, will not see that happen in Norway anymore. But uh, working with media is, is also very, very important. But it's not like that anymore. That will not happen. And if it happens, you have to react. It can't be like that. Okay, let us leave, uh, leave it for discussions afterwards. And uh, then I'm saying thank you so far. Сигурна съм, че а, тази, а, това, което ни сподели Йорген, а, предизвика много въпроси. Съм сигурна, че и след следващите две кратки презентации дискусията ще продължи. А, сега имаме възможността да чуем съвсем накратко за това какво се случва в България, като а, картината за България ще ни представят а, две представителки на две неправителствени организации, които са членове на Алианса за защита от насилие, основано на пола. Едната а, и първата презентация, кратка, ще бъде от Ани Николова, която е а, директор или управител, извинявай, на а, фундация СОС Семейства в риск и заместник-председател на Алианса за защита а, от насилие основано на пола. Тя ще представи самият Алианс, а след това Златка Мачева от Плевен, фундация Отворени врати, ще представи два случая. Един успешен и един неуспешен – а, като по този начин ще се опитаме да предизвикаме дискусия по отношение на това какво трябва да се промени, какво вече се е случило в България и какво и по какъв начин трябва да работим и с институциите, и с медиите. Благодаря за този въпрос. Наистина е много важен. Надявам се да има друга дискусия и за медиите. И така, Ани Николова от СОС Семейства в Риск Варна. Така най-напред с благодарност към организаторите на събитието и възможността малко по-подробно да представиме най-голямата и обединяваща организация в България, която работи по проблемите на насилието, основано на пола, на практика не само от самото си създаване, а и много преди това, защото обединява организации, които са с дългогодишен опит натрупан експертиза в годините и много добра така, разпознатост от институциите и в национален и в международен план. Геновева каза няколко думи за Алианса в самото начало. Какво представлява нашият Алианс? Това е обединение от неправителствени организации, автономни по своята същност, които реализират дейности по превенция, по предоставяне на услуги на пострадали от различни форми на насилие, основано на пола в България и работи за промяна в ситуацията. Нали, тук Илиана анонсира темата за промяната и всъщност самия Алианс възниква – в отговор на потребността от промяна, от въвеждането на изменения, на допълнения в законодателството, което е свързано с защитата първоначално на жертвите на домашно насилие. На по-късен етап Алианса разшири и а, така своя обхват на, на дейност и идеология. Учредени от девет неправителствени организации с седалище в град Варна, като учредителите са от градовете София, Варна, Бургас, Плевен, Търковище, Русе, Силистра, Хасково, Димитровград и Перник. На практика това са организации, които, както споменах, работят дълги години преди 2009 тогава, когато самия Алианс се учредява. Но наличието на добро партньорство и работа в мрежа на практика се официализира с създаването на тази неправителствена организация. Както споменах, първоначално фокуса е основно домашното насилие. И може би тук е мястото да спомена, че всички неправителствени организации от Алианса всъщност са в основата на разработването на този закон, на драфта, лобирането за приемането му през 2005 година и в последствие прилагането, тъй като неправителствените организации, особено тези, които а, предоставят услугите по закрила на, а, на жертвите, имат роля и в а, прилагането. Както и, така за да завършим кръга, мониторинга по прилагане на а, този закон. А, на, към настоящият момент Алианса обединява 10 организации, а, тъй като е отворена структура, която на базата на критерии, които сме разработили, се приемат и нови членове. Почти всички, с изключение само на една организация, работят по предоставянето на програми за закрила и подкрепа на жертвите и извършители. Почти всички организации работят и с извършители на а, насилие. Това е така един а, а, кратък, едно кратко представяне семената на организациите, като макар и с много сродна дейност, всяка от тях е съхранила уникалното си и на практика в всяка една и във всеки един отделен град можем да кажем, че е развита практика, която нали, в последствие се мултиплицира и сред останалите организации на Алианса. Така, например, във Варна меморандума с съда и сътрудничеството тогава, когато се насочват жертви и извършители на насилие, активната дейност по промени в законодателството с водещата роля на Български център за джентър изследвания, разработената и пилотирана първа програма за извършители в Бургас, социалното предприемачество в Плевен и, и други като а, териториален обхват. Така тази карта визуализира в градовете Варна, Бургас, София, Димитровград, Хасково, Търговище, Русе, а, Плевен, Перник. Така предстои и а, приемането и на нови членове на Алианса. Както Геновева спомена, част сме от международни мрежи, а и защитници на човешките права на Миннесота, не само наши добри партньори и колеги в годините, но и почетен член на Алианса. Основните цели на Алианса са да взаимодейства, да сътрудничи на държавата, на местната власт за ефективното прилагане на законодателството. Може би тук бих отбелязала, че самия Алианс сам по себе си не е организация, която развива програми и предоставя директно услуги, подкрепа на пострадали, на извършители, обединява такива, които работят с тях. Тук приоритетите са промяната в законодателството, идентифицирането най-напред на, на проблемите, лобирането, обученията, структура към Алианса и Академията за обучение на професионалисти, които работят в областта на насилието, основано на пола. Вече няколко години, няколко успешни практики на обучение на различни професионални групи. Социални работници, психолози, полицаи, магистрати. И като цяло утвърждаване на джендър анализа е подход към проблемите на насилието, основано на пола. А, стартирайки като Алианс за защита от домашното насилие, вече от няколко месеца Алианса разшири ам, и се разшири и тематично, и, и самото му наименование е променено, като в, а, структурно в рамките на самия а, Алианс а, функционират и отделни а, тематични а, работни групи, които обхващат различните форми на а, насилие, основано на пола, домашното насилие, сексуално насилие, принудителни бракове, трафик на хора а, и други предмета е на дейност, застъпничество, консултиране на стратегии и годишни планове, програми, а, като Алианс има представителство почти във всички ключови а, междуведомствени работни групи, както и в международен план. Системен мониторинг, анализ и оценка на а, услугите на пострадалите. Понеже Иляна обеща да бъда а, кратка, може би така ще приключа до... с това. Това са различни а, срещи, а, дейности на Алианса. Съвсем накратко за последните три години поглед към статистиката. Над 13 000 жертви на домашно насилие и на други форми на насилие са получили подкрепа от неправителствените организации в поместа на Алианса деца, млади хора, рискови групи, около 4000, които са обхванати а от превентивните програми, тъй като всяка една от неправителствените организации работи на ниво превенция. И кризисните центрове, може би за услугите това да, да допълня, какви са самите услуги за пострадали извършители. Това са консултативни кризисни центрове. Пет са неправителствените организации от Алианса, които управляват кризисни центрове, даващи възможност за настаняване на пострадалите на техните а, деца. А, 950 са потърсили помощ там през, за този период а, от време. Аз благодаря а, така, за възможността за това кратко представяне. От тук нататък вече самата практика, Златка Мачева, както Иляна спомена, ще продължа. Аз оставам на разположение така или иначе за дейността на Алианса или, или други въпроси. След това. Всъщност беше много важно. Защо решихме, че е важно да се представи Алианса? Защото, както виждаме и както е известно в България, услугите, програмите, които са насочени към преживелите насилие и към тези, които са извършили насилие, се предоставят предимно, да не кажа единствено и само от неправителствения сектор. А, в същото време липсата на а, университетски изследователски център в България, който да постави теоретичната основа на обучението на добри професионалисти, също е проблем. От трета страна, заобикалящата ни среда, такава каквато е не само в медийното пространство – такава каквато е въобще в посланията, които се извърлъчват в публичното пространство, поражда насилие. Както чухме преди малко, влизайки, приемайки насилие, насилието в нас и насилието излиза срещу следващия. Така че представянето на Алианса беше важно. Сега а, а, ще дадем думата на Златка, за да представи два от случаите. Златка е от а, а, организациите, които предоставят програми за, и за извършители на насилие, за мъже извършители на насилие. Така с това ще приключим подготвената предварително формалната, да речеме, част и след това преминаваме към дискусия. благодаря за възможността да представя работата на центъра, в който работя. Център е част от Алианса, един от учредителите на Алианса за защита от насилие, основано на пола. Нашата организация е предимно за жени и деца, които са жертва на домашно насилие и също така обект на трафик. Аз ще представя случаи от практиката, които са поставили много сериозни въпроси пред нас като организация, която подпомага жертвите на домашно насилие. Един случай е и домашно насилие, което е предпоставка за трафик на дете. Ще нарека с едно условно име първото, първата жена, която така както Иляна каза, мога да кажа, че е доста успешен случай за нас. А, също искам да отбележа, че <clears throat> случаите, които се консултират от организацията, а, някак си остават винаги наши. Тези хора в годините, по много години а, се обръщат постоянно за въпроси, които възникват и при житейските, различните житейски ситуации, които имат нататък в своето развитие и в живота си. Случая на Дима, така ще нарека, е насочен от община Плевен. Тя идва при нас в безпомощно състояние, с щупена челюст. Случало се е рано сутринта, когато тя води детето си на детска градина – по незначителен повод партньора, с който живее, не е бил съгласен в този ден детето да отиде на детска градина. <clears throat> Каква е предисторията на тази двойка? Живеят на партньорски начала от повече от 5 години, като още от самото начало той е властвал, контролирал е нейното поведение, живота й, е вземането на решение, контактите и с семейството, и с приятелите. По време на бременността насилието спрямо тази жена ескалира, като има физическо посегателство, продължават, продължава психологическото насилие. Тя забременява и когато детето е на една година вече, срещу партньора и се повдига обвинение за, за убийство. Досъдебният процес продължава доста дълго, той е в ареста и през това време жената взема решение без да го информира, да запише да учи висше образование. До този момент той не е разрешавал тя да се развива в, тази, в, в, тази, в, образовател, в своето образование. Когато той излиза от ареста, започва най-страшният турмоз за тази жена. Ограничаване, лишаване от средства, лишаване от възможност да посещава учебното заведение, но въпреки всичко тя успява да завърши висше образование и когато започва да си търси работа, той е против, не трябва да излиза. И един от тези дни, в които вечерта са имали пак някакъв така скандал за това, че тя не трябва да работи това, което е завършила. Завършила медицинско образование. На сутринта по незначителен повод, че детето не трябвало да отиде на градина, той налага много страшен побой в хода на блока, в който живеят. Успява да се свържи на жената със своя приятелка, която я насочва към нас и идва с всички медицински документи. Настаняваме я спешно в кризисния център и за няколко часа осигуряваме да се направи операция тук в София, защото се оказа, че в нашия град няма специалисти за лицево-челюстна хирургия. Много бързо, чрез организациите в София, настаняваме в кризисния център в София и а, е, така а, е, тази жена успява да, а, е, да дойде на сигурно място и да бъде предприето лечение за нея. Но детенцето е останало при бащата, както и става ясно и винаги почти при всички случаи. А, тогава предприемаме много сериозни действия с полицията, с отдел за крила на детето, за извеждане на детето и това става за часове. Също придвижваме детето до, до София и, и то е обгрижено също от специалисти. А, защо е положителна тази история? Дима продължава да живее в София и тя работи в едно от най-престижните медицински заведения в момента в град София. А, успява да вземе решение да продължи да иска този човек, с който е причинил всичко това, да получи наказание и се води наказателно дело срещу него. Ние като център и като специалисти, които сме работили с тази жена, се явяваме на всички дела, но по всякакъв начин от срещната страна саботира този процес, но миналата седмица а, беше последното дело, когато вече съда се произнесе и той ще понесе своето наказание. А, другото успешно, което е, детето е много хиперактивно, с много голяма а, психологична проблематика и се работи с а, това дете, също от специалисти. А, последните, а, така, последната информация от нашата, клиентка, беше, че има вече постижение, той няма вече толкова сериозни проблеми в училище. Това е показателно за цялата картина, която чухме в началото и в един такъв случай, който поставя така въпроси за това че когато сме заедно с институциите, когато сме с много ясни координирани действия помежду си, може много бързо да помогнем, но следващия случай, който ще представя, изобщо не е такъв, за съжаление. Ще нарека момичето с името Ана. Ана е на 16 години, когато е настанена в кризисния център от отдел за крила на детето по спешност – след акция на полицията в много богат ромски дом. Медийно е широко отразен случай за акцията на полицията. А когато влизат в този дом, намират това момиче в една от стаите с 15 годишно, в една от спалните с 15 годишно момче. Питайки ги какви са те, той заявява гордо, че това е неговата жена. Извеждате и я настаняват в кризисния център в, с цел, че трябва да се работи с това момиче и с опасението, че той е принудително в този дом, тъй като историята, която предхожда това извеждане на момичето от този дом, а, просто показва защо по такъв начин са а, действали социалните служби. Когато Ана е била на 9 години, майка й е продава в ромско семейство в друг град, по-малък град от този, в който тя живее. 6 години тя прибива в това семейство, като целта на продажбата е на обучаване да, за джипчийство. А, там изключително а, тежко насилие е налагано, бой, принуждаване да домакинства, да обслужва семейството, а, никакви контакти с никой не е имала, изобщо не е допускана да излиза от дома. А, нито бащата, нито бащата изобщо не се интересува, само един път е изпратил някакви златни бижута за подарък, а без изобщо да се интересува какво прави това момиче в а, този дом. А, майката също. А, тя става на 15 години и един ден а, има достъп до мобилен телефон а, тогава набира 112 и съобщава в полицията, че е на този адрес, че е затворена, че няма достъп изобщо до общество, до живота навън, няма достъп а, до свои близки, до приятели, до семейството си и иска да й, да, да й бъде помогнато. А, полицията отиват, а, там ситуацията е такава, че казват няма такова момиче, изобщо това не е вярно, някой не ви е излъгал, грешен на обаждане, просто това не е вярно. Но тя, понеже е била затворена, е чува и по някакъв начин успява да създаде такава ситуация и шум, за да се обърне внимание, отиват, извеждате и я настаняват в един кризисен център за деца жертви на трафик. А тогава се появява бащата. А, той а, а, много добре се държи с социалните служби, показва, че има възможности, върнал се от чужбина, има възможности да я гледа, да й предостави нормална среда за развитие, да живее, да бъде обгрижвана. А, Социалните служби разбират, че това дете има само завършен първи клас. А, то никога не, е дош... никога не е допускано повече да учи а, и вземат решение, че е добре да я върнат в семейната среда. Това е най-честата грешка, която социалните служби допускат, когато се опитват на всяка цена да върнат детето в семейна среда, без дълбоко да са проучени случаите и да се проучи тази среда, където ще бъде върнато детето. Поставят му съответно условия да бъде записана на училище, което изобщо не се изпълнява. и Няколко месеца по-късно, около 7-8 месеца по-късно, установяват бащата заедно с още едно семейство и момичето в Чехия. Там полицията ги задържа с много голяма сума от крадната и, и ги връщат в България. Оказва се отново отдел за крила на детето, след като се намесва, се оказва, че а, сега бащата е бил продал в едно съседно населено място а и естествено, че извеждат, за да продължи това, което е научено в предното семейство. Пропуснах да кажа, че за тези 6 години многократно е извеждана в чужбина а, и за да с цел да краде. А, започва на, на, просто по този начин се вижда, че отново в семейството няма здрава среда и не е възможно да това момиче да нормално да се развива и да може да бъде свободен човек. Е зависимо постоянно от семейството и от така престъпните деяния на семейството. Та стигаме до момента, когато отново момичето е задържано в а, този дом, много богата ромска фамилия, много богата ромска фамилия и я настаняват при нас. А, тя е с изключително добро поведение, природно интелигентна, много добре учи, бързо запаметява. Ние решаваме да я запишем на училище, но преди да бъде настанена дългосрочно в кризисния център. По българското законодателство това решение трябва да мине през съда, съда да вземе това решение. Дойде въпросният ден, когато ние се явяваме в съда заедно с момичето, за да бъде, имаме план, който да осъществим за нейното образование, за това как тя да се развива по-нататък и как наистина да работим и с този баща, който продължаваше да се интересува с нея, за да малко да му се промени начина на отношението към неговото дете, защото, забележете, той има още три деца – и за нас това означава, че още три деца са, а, са в риск. А, отивахме, отидохме в съда, там бяха бе, залата и цялата, целият така, етаж на съда, където беше това дело, беше пълно с двете ромски фамилии, на момчето и на момичето съответно. И а, бяха нарушени изключително правата на детето, беше, беше оставено в залата да изслуша всички пледуари, всичко каквото от различните страни се представя и а, а, накрая на също, накрая на самото дело, бащата започна да иска да я прегърне, да я види и започна да я говори на охото нещо на на техния език, на цигански. Момичето направи нервна криза, избяга от съдебна зала и ние обявихме за издирване. А това беше, може би, най-тежкият момент в изобщо в 14 години все пак работим с такива случаи, за това, че сме безсилни и не можем да се справим а, обявихме за издирване и а, пет месеца след това отново ни се обаждат от а, полицията и от отдел за крила на детето, че се установили в същата къща, от която я бяха извели преди пет месеца. А, тя успяла да избяга и в този момент, когато къщата е обградена от служители на, на реда и около един месец след това я задържат на границата, че се връща от Италия. Всичко това, което ви споделяме, че се поставят много-много сериозни въпроси пред нас, като хора, които предоставяме помощ на тези попаднали в ситуация на насилие хора – жени, деца, много често възрастни хора. И това как институциите не работят единно и не, не зна, нямат една и съща информация, нямат единни знания, еднакви знания. Дори не си говорим на един език. не се разбира кога има насилие, не могат да идентифицират случаи на насилие, особено високо рискови, особен вид насилие, какъвто е този случай. настаниха момичето отново при нас в кризисния център и се дойде бащата, за да иска да се срещне с нея. Ние поставихме условие да бъде включен в програмата за родители. А, той се съгласи, почти не разбира какво му се говори, но винаги идва със своя адвокат. А, като адвокат още на първата среща а, съобщи, че а, изобщо тя няма да стои много при нас, защото в момента завежда дело, за да бъде съда да разреши тя да се омъжи. А, и аз а, тогава попитах как ще, на нея ще разреши се, да, защото има 16 години, а на момчето как ще му разреши, като той е на 15. И тогава директно се каза, а, ми тя ще се ожени за чичо му. И се внасят тези документи в съда, за да това дете да се ожени за чичото на момчето, което обича. А, в съда се повтори същата сцена, само че този път а, не успя да избяга момичето и в случая до тук много сериозен и много така случай, който ние сме просто безсилни да направим каквото и да било. Междувременно Първото дело за настаняване е са да се произнесе два часа след делото, че е неправомерно настаняването. Сега за втория път за настаняването съда отново излезе с решение, че е неправомерно настаняването в кризисен център за това момиче, защото той има семейна среда и не е обект на насилие. Благодаря. Благодаря, Злате. Всъщност, въпреки, че през цялото време говорихме за а, жертвата, която е в единия случай млада жена, в другия случай дете от женски пол, а, отново се връщаме към темата за това, че проблемът е на цялото общество. Проблемът не е само женски. Проблемът, както разбрахме в началото, е и на мъжете, защото мъжете са тези, които трябва да се справят с насилието вътре в себе си, а жените са тези, преживелите насилие, които трябва да се справят с това, да, изле, да излязат от средата на насилие не сами, а с помощта на участието на институции, гражданско общество и цялото общество. Не само неправителствените организации имам предвид. И така, а, сигурна съм, че имате въпроси. Така че микрофонът, както се казва, е ваш. Катя Кръстанова. Ако искаш, аз. Здравейте, казвам се Катя Кръстанова и съм представител на фундация Анимус. Вероятно някои от вас не познават нашата работа, повечето вероятно я познават. Анимус е една правителствена организация, която предоставя услуги за жертви на насилие, жени и деца от 1994 година управлява кризисния център за жени и деца, преживели домашно насилие, т.е. за който госпожа Мачева спомена преди малко, Националната линия за преживели насилие 987686 и Националната линия за деца, така че напрекъснато сме в контакт с хора, които са в ситуация на насилие. Повода да взема думата, поводите са няколко, но първи искам да кажа относно първия случай, който госпожа Мачева представи. Този случай след транспортирането от София беше прехвърлен в кризисния център, който ние управляваме. И действително това е успешен случай, защото имаше много добра екипна мултидисциплинарна работа по случая. Нямаше обичайния спор дали това е сериозен случай на насилие или не. И най-вероятно това се дължеше на факта, че имаше много тежка физическа травма. Когато става дума само за психологически последици от насилието, обикновено професионалистите се разминават има ли или няма ли насилие и какъв е ефект от него. Съответно и действията не се случват винаги. Така че този случай наистина беше успешен и по още една причина, защото Анимус управлява и комплекса за социални услуги за деца и семейства в София, който е най-голямата услуга за деца и семейства в риск. Там детето на тази клиентка можа да получи дългосрочна помощ във връзка с проблемите, които има. Нещо, което нямаше да може да му осигуриме. Нали, става дума за дългосрочна помощ. И самата майка получи двугодишна психотерапевтична помощ в консултативния център който също ние имаме. Така че за това имаше ресурс, който да подпомогне тази жена. Не винаги, за съжаление, се случва да има еднакво мислене на професионалистите и достатъчно ресурс от услуги. И голяма част от случаите изобщо не могат да се надяват на това в страната. Няма достатъчно центрове или места, където може да се получи помощ. Така че за това този случай наистина е успешен, защото имаше възможности той да, да бъде такъв. А, докол... аз не мога да не взема отношение и по втория случай, защото по стечение на обстоятелства съм супервизор на кризисния център в Плевен, управляваното от отворена врата. И мога да кажа, че а, хората работят изключително тежки случаи. В този кризисен център има непрекъснато настанени жени и деца, жертви на домашно и сексуално насилие. За екипа на този кризисен център, всичко, което се случи по този случай, беше, меко казано, като студен душ, защото хората работят работят на 24-часов график. Овладяването на деца с травматичен опит е изключително трудна работа и това, което се случи на практика ги кара а, да се чувства така, сякаш техният труд е безмислен, а това е изключително тежък труд. Нали? До тук говориме преди всичко за сериозните теми на насилието, но за всичките услуги в страната стоят екипи и хора които наистина имат големи затруднения в обезпечаването на услугите, а такива случаи, освен че нищо не се получи за благосъстоянието на детето, демотивират и карат екипа да се чувства зле, което е хубаво да имаме в предвид. Но нека да се върнем нали, към основната тема, за която говорим за ролята на мъжете. Аз мисля, че в момента в България е един много интересен проект. Това е на един консорциум от организации, асоциации родители и други организации, в това число и нашата, която започва с промоцията на бащинството, на отговорното бащинство, защото, както видяхме в презентацията, когато се грижи за някой, трудно може да го биеш, както каза презентатора. Така че това е нали, един, една нова посока, която аз мисля, че изобщо не е застъпена, а има голямо бъдеще, по наше мнение. И затова е много важно, може би, и Алианса, може би всички ние като организации, обществото като цяло да се обърне към тази по-различна гледна точка за превенция на насилието. Благодаря, Катя. Всъщност идеята, проекта за асоциация родители е наистина много добра идея. Аз само ще кажа, че а, ние също участваме в него. Всъщност много неправителствени организации участват в него. Това е нова тема за България. Надявам се да е, е много успешна защото наистина създава друг модел на поведение и не ражда насилие, а альтернатива на насилието. А, през цялото време говорим за това, също в самото начало, когато започнахме тази а, среща, и, имах възможността и аз да започна да, да представя участниците. Казах, че през цялото време говорим в България за това как обгрижваме жената жертва. През цялото време търсиме възможности, начини, средства, полагаме усилия а, с цената на много а, жертви за това да дадем възможност на жената жертва, защото знаем в 90 над 5% от случаите пристигат при нас жени жертви на насилие, да, да дадем възможност на тази жена да излезе от а, собствения си дом, от, а, без децата си, или понякога и с децата си, но така или иначе да напусне жилището си, за да бъде настанена в а, а, кризисен център и там да престои определено време, съответно случай е успешен или неуспешен, да се върне обратно при него или при следващия а, тата връзка, но никога до сега не сме имали сериозни програми, сериозно участие на държавата – на неправителствените организации за това как да работим с извършителите на насилие. Въпреки, че в Закона за защита от домашно насилие е казано, че една от мерките, които съдът трябва да препоръча в случай на домашно насилие, е да насочи насилника към съответните превентивни програми. Поради липса на средства, поради липса на а, загриженост, бих казала, от страна на институциите, защото липсата на средства означава липса на загриженост, ние се насочваме към това да спасим човешкия живот. И това нещо се случва в 2014 година, когато проблемът домашно насилие, когато проблемът насилие над жената не е току-що отворен в публичното пространство, а напротив, съществуват много отдавна, приети много и различни регионални, международни, национални документи, законодателства, които трябва да гарантират не само защитата на човешкия живот, здравето на човека, включително и психическото здраве на човека, което пък означава, че трябва да се грижим и за това извършителя на насилие да промени своето поведение. Това беше моята <laughs> вметка, защото аз също от 15 години се занимавам и работя в, в тази област и няма как да не, нали, няма как да се въздържа да не направя моя коментар. А, докато слушах първата презентация, си мислих как си възпитаваме децата с изречението «Мъжете не плачат, те никога не плачат. Ако си мъж, ти не плачеш. Напротив, мъжете също плачат. Те са човешки същества и няма нищо по-човешко от това да плачеш. Това пък беше друга вметка по повод на това, как наистина е важно в семейството да създаваме определени модели. Но тези модели се създават, когато има и публични послания. И така спирам, за да може и вие да се включите. Мерси, аз се извинявам, че при първия ви, си въпрос не се представих. Казвам се Надежда и съм от Български център на жените в технологиите. А, ние не се занимаваме с насилие и не работим срещу насилие, но се занимаваме с а, преодоляване на джендър стереотипите. И това, което последно вие казахте, как казваме на мъжете да не плачат, всъщност за мен е резултат от всички тези джендър стереотипи. И в тази връзка имам два въпроса. Работи ли Алианса в посока на това да се въведе джендър образование в училищата и дали всъщност е лесен достъпа на НПО? до училищата, защото за мен лично дори учебниците са пълни с такива стереотипи. Ако отворим един буквар, нали, бащата гледа телевизия на картинката, майката глади и така нататък. И втория ми въпрос отново за Алианса. Всъщност, ще доживеем ли изобщо криминализирането на акт на домашното насилие? Да, ето за Геновева може да отговори на вашите въпроси. Аз много благодаря за тези въпроси. Първо на втория въпрос, защото и двата са ми много при сърце, но втория много започнат още от миналата година и наболял. А, значи, по въпроса за криминализирането на всички актове на домашно насилие, защото то е престъпление, е голям въпрос от повече от 15 години. Специално ние повече от 15 години работим по този въпрос. Български център за джендър изследвания и аз като юрист ангажиран още от преди това. А, оказва се, че промяната в наказателното право, както казвате, винаги най-тежка. непрекъснато сме искали. Във всички случаи на насилие в двойката, в семейството включително, да, да може при всички случаи на телесни повреди, поне както е конструиран нашия наказателен кодекс сега, всъщност да е престъпление от общ характер. Това, което каза и нейно превъзходителство, че фактически важното е не да се разчита на това, че жената ще подаде тъжба в случаите, когато е участен характер, а просто да има една система, която веднага да подхваща това и полицията да има пълни правомощия, нещо, което наистина не е така в този случай. Това като последно усилие, за това искам да кажа и което е много важно, щом сме тук да работим отново в тази посока всички заедно, е, че направихме едни, така, един комплекс, едно комплексно предложение към този проект за нов наказателен кодекс, който, за съжаление, така не можа да бъде разгледан с всичките критични бележки и, и предложения към него и който се надяваме ще може да бъде разгледан в новия парламент или пък променен преди това и внесен като нов проект, тъй като той имаше доста недостатъци. В него ясно казваме и заявяваме желанието си за много по-тежко наказване по принцип на всички форми на насилие срещу жените и децата. може също да, да ви изпратим след това. Ние отново възвание правим в момента, което да обедини повече организации, така че ще се радваме ако така имаме и списък също на всички вас, ще вземеме от, и от Норвежкото посолство и ние като организатори, да са организатори, да можем да работим в тази посока. Ще бъдем благодарни. Ако, значи, нашата идея е, че то, до един нов наказателен кодекс ще, тръгне, ще се стигне след време. Идеята беше да направят необходимите промени за криминализация. Непрекъсто искаме фрагментарно, макар да се промени този стар, престар наказателен кодекс, а след това всичко това отново да влезе и може би да се специфицира и подобри. Да може би ще и двете стъпки ще искаме от парламента, за да не се чака, според нас да се направят тия фрагментарни най-важни. И също време този комплекс от предложения, който сме направили, имаме го и на английски, сега малко разширяваме, чрез Алианса и партньорски организации, да го внесем наново като пак към този проект за наказателен кодекс, който друг в момента нали, няма изработен. Така че работи се по тази посока. По отношение на джендър образованието, доколкото знам, има такива проекти и програми. Всяка от нашите организации има такива е, и е, правила. Винаги е било обаче фрагментарно, не с резултат влизане на наистина тия програми в признаване от Министерството на образованието до степен, че да влязат в училищата и вече да се сътрудничи с неправителствени организации да може това да се прави. Някъде свършва винаги проекта нали, и проекта или програмата, дори тя като е на неправителствените, не се подема като цяло от държава. Значи по въпроса за това е джендър образование. И по въпроса за свързаното с него образование по сексуални и репродуктивни права, знаете, въпросът стои малко по особно Може би за това стоят самите стереотипи и това нежелание на, на, на общество, една част от обществото, но също време това е персонализирано в някои представители на властта, това да не стане. И мисля, че също това е една голяма борба. аз благодаря, че зададохте тези въпроси. Разбира се, ние се занимаваме и с превенцията и специално има при нас група от организации, които ще работят с други по тези програми. Но искаме да е всеобхватно, да не е така фрагментарно. Ще ни се някакси да избягваме вече от тази фрагментарност. А, ето тук на господина и след това на Катя отново. Благодаря. <clears throat> Аз съм доцент Михаил Околийски, представител съм на Световна здравна организация за България. искам да кажа, че а, темата е изключително важна и Световна здравна организация а, също разработва а, политики и а, има доста проекти, а, свързани с а, превенцията на домашното и на сексуалното насилие. А, но искам да кажа нещо по-конкретно. В презентацията на Йорген се спомена, че в България, не в България, но в света се наблюдава феномена на разширеното самоубийство. Миналата година имахме няколко такива самоубийства в България. Предимно военни, мисля, че имаше три такива случая, убиха семейството си и себе си включително. Имахме, и това не е свързано с темата, но е свързано с това, което искам да кажа. 12 случая на самозапалвания в България. А, анализирайки а, е, а, опита а, от а, а, причините за самоубийствата, това е във връзка с моята предишна работа, екипа по а, психично здраве към Националния център за обществено здраве, а, си дадохме сметка, че а, предимно семейни причини са в основата на както на насилието, така и на тези екстремни форми на самоубийство, като самозапалвания. В тази връзка предложихме Национална програма за превенция на самоубийствата. Тя беше приета от правителството и за година и половина не беше финансирана с нито един лев. А, големия пробив в момента, който очакваме е по норвежкия финансов механизъм тази програма да бъде а, подкрепена. А, това е на път да се случи, за да започне да се работи както с млади хора, така и с семейства по превенцията на самоубийства и индиректно а, семейни проблеми, включващи също така и насилието. А, нещо, което искам да кажа в лично качество е, че а, от доста години а, а, работя като психотерапевт. Имал съм много а, случаи на жени жертви на насилие, с които съм работил, но а, може би по-интересно е това, че а, съм имал опит, доброволна психотерапевтична работа с едно момче в продължение на две години, което имаше проблеми с прояви на насилие към жени. В случая работата беше доброволна, защото баща му беше в затвора, той нямаше средства за да плаща таксата за, за, за психотерапия, което е голям проблем. Аз го поставих това и по време на презентацията, никой в България не плаща за психотерапия и даже един мъж да иска да, да се лекува и да бъде излекуван а, от а, тази си а, а, склонност, а, той, ако няма средствата за това, много трудно може да получи помощ, освен от такива подкрепени а, програми, каквито са тези на Анимус. Аз не знам дали Анимус предлага терапия за самите извършители на, на тези деяния, но това е нещо, което все още според мен е, е така да се каже, област, която не е разработена и има много възможности да се предложат такива програми, сходни като тези в Норвегия за българските мъже, които разбира се искат да, да променят себе си, защото знаем, че в психотерапията трябва да има заявка от мъжа. В противен случай трябва да има друга а, формула, която да принуди мъжа да получи терапия. Има такива принудителни формули, които трябва да се използват за случая. Благодаря. Да. Ако може, преди да дадем възможността да, на, на Катя да зададе въпрос, защото ми се струва подходящия момент да задам и своя въпрос към а, Лоренцен. И той е свързан с това, вие споменахте, че а, разбира се не всички мъже и не съвсем доброволно идват на тази терапия. Всъщност каква е схемата на практика? Как те идват на тази терапия? Um, uh, did you ask me about the men who are coming voluntary or yes. the men who are coming not voluntary? Not voluntary. Yeah. Uh, not voluntary is basically men who has already been victimed mm -hmm. or, uh, or uh, persecuted and they have a sentence and they are in jail and then uh, often in these cases most men if it is because of domestic violence they are um, I'm not um, not sure if they are directly sentenced to treatment also. But I think they are directly sentenced to treatment actually, as a part of of, uh, uh, of their imprisoned time. So they are either having treatment in prison or they are going to these treatment centers for but i also know that these guys they are going to the prison and having treatment there so this is a little bit organized in different ways depending on um, how serious the case is and how uh, huge possibility there are for that the man will uh, repeat his case or will be dangerous when he's going outside of prison. So, but uh, most of the time these are men who are uh, are imprisoned already and uh, they were organized in prison. And what about the voluntary uh, men who are coming voluntary to your centers, to the center of? Yeah, that is interesting because um, it is now 30 years since the first treatment center alternative to violence was established in Oslo. And since the first year, it has always been a queue of men wanting to come into treatment. So it is a waiting list, actually, uh, for men to come in. So uh, they, are, they are calling. They are calling in uh, and asking. And some of the men, when they put up the first uh, session, they're not coming in, in the first time. And then you have to follow them up a little bit uh, and then uh, it takes a while, and then then they're coming. Uh, but you know, there are there, it's a it's a vulnerable situation in the in the in the first place, and often the men they're hiding themselves, and you know they don't want to go there, and uh, you know it's a, it's a it's a tough situation. But it has been more and more common and more and more men know that it's a, it's a very good result coming out of it and especially because uh, the thing is that most men, even if they have uh, been beating their wife or partner, uh, and they, um, they, they accept and they know in a way also the seriousness of it. You know, some part of themselves know about the seriousness and that they actually need some help for it. Because th these men who are uh, using violence, they're also withdrawing from society. They're also isolating themselves. So they have a voice inside them. So it's important to strengthen that voice that knows that they have a problem and they can deal with the problem, they can have help, and they can be a better person. Uh, so, and uh, yeah. Thank you. Така на, а, добър ден на всички. Казвам се Ангел Симеонов. До преди 10 дена бях в началник в полицията в Бургас. Сега вече съм в НПО. в сравнение с а, а, господин а, Лоренцен, а, аз също имам достатъчно опит, но мен ми е интересно това, което той говори за посещението на програмата. Искам да му задам един конкретен въпрос. Колко време продължават средно а, сеансите с а, хората при индивидуалната и груповата работа и евентуално във времето колко месеца минават при реализацията на програмата при, да кажем, един човек. Yeah, normal time in, uh, in therapy in, in alternative to violence, it is two years. But then how long time they will have individual therapy varies a lot. Uh, for some men, it's only three uh, three times individual therapy, only uh, three hours, you know, and then they go straight into groups. Some men they find out after you know assessments that they need uh, more work on different issues, you know, because a lot of these men they have other issues also coming up um, with their childhood, being beating themselves, having huge stories of harassment and sexual violence sometimes also. So then you need more individual therapy. So for some men, you can go in individual therapy for a year or more, and then ending up in, in group uh, group sessions. But uh, but uh, the, the, the the sort of the, um, uh, they have this absolute norm that the three first hours, the three first times is individual and then you can go because what is interesting if you go into these group therapies you know all the excuses man <laughs> uses you know the other guy sitting there in the group and have perhaps have been there in the group therapy for one year they say shut up you know cut out this bullshit we know what you're talking about don't speak like that to us you know we know we, we are the same we are the same group here we know this so the therapist he can just <laughs> lean back sometimes and have it going and see how these guys are relating to each other, you know, helping each other out of these problems and starting talking. Because they don't want to listen to the crap of the new, newcomers. <laughs> They're really taking them and say, come on, speak now the truth, come on with it. We know when you're lying. And they know it immediately, you know, because they have been there themselves, presenting the same lies for years. So group therapy is very effective, but you have to have assessment and you have to have time uh, individual session first. You cannot put them directly into group sessions. Катя имаше въпрос. Аз а, съжалявам, че втори път се налага <laughs> да взимам думата, обаче се изкуших във връзка с а, конкретната тема за работа с насилие и с двойки. а, тъй като в нашия център, който е тук в София, всъщност аз работя с двойките с а, насилие а, и съм впечатлена наистина от а, разграничението, което беше теоретично въведено в началото за така наречения патриархален тероризъм и съответно насилие в двойките. А, много пъти съм се питала защо някои двойки не напредват като други и обикновено обяснението е било, че това е много дългосрочна връзка с насилие, в която има много епизоди на а, инцидент, нали, на завъртане на кръга на, на насилието. Инцидент, е, извинение, прошка, забравяне, меден месец, отново повторение на, на цикъла. А, сега виждам, че това е теоретично обосновано и съответно би било много по-важно, вероятно, при такива двойки, които имат е, дългосрочни отношения отношение на насилие, какъвто е патриархалният тероризъм, разбирам, да има индивидуална работа с всеки един от тях, защото иначе те много бързо влизат в стария модел, който и без това ползват. Докато тези, които са по-равнопоставени и са по-скоро конкуренти по отношение на една ситуация и влизат в конфликт, който завършва с насилие, може би наистина са по-лесните за интервенция. Но това чисто практически горе-долу се е случило в мен, при нас и нашата практика, в случая моята. За мен е изключително така потискащо да си дам сметка, че в нашия център в момента има трима мъже, всичко на всичко, дошли по собствена заявка, без жените да са ги притиснали с ултиматум, че си тръгват, ако не дойдат сами са поискали да се справят с проблема за агресията си. Нали, тук чувам за други мащаби, което ние сме все пак 2 милиона София, някакси много е потискащо да имаме трима клиента, но такава е нашата реалност за сега, очевидно. Да. Коментари? Благодаря. Казвам се Юлия Андонова от Фундация Пулс град Перник, една от организациите част от Алианса за защита от домашно насилие. Първо бих искала да благодаря за днешната среща, за днешният повод да поговорим за насилието и за изключително интересната гледна точка за обръщане на погледа към мъжа, към човекът, който в над 90% от случаите ние сме свикнали да срещаме като, като насилник. Мисля си на много нива. Една такава дискусия не може да провокира едностранно мисли. Ще се постарая да бъда и максимално кратка. от една страна се замислих в превентивна гледна точка. Какво правим ние, как превенираме насилието. А, имам около 10 годишен опит в работа с младежи и това, което съм забелязала през годините е, че една немалка част от младите хора, които по един или друг начин стават част от големи младежки неправителствени организации и решават да бъдат доброволци и да помагат на другите, всъщност, за мое огромно съжаление, се оказва, че са жертви на домашно насилие. А, не знам дали тази тенденция се наблюдава и от... статистика. Аз самата замислих се в момента. Оказа се, че миналата година на един 8-дневен семинар от два модула се е наложило да правя кризисни интервенции на пет нови случая на деца жертви на домашно насилие които следствие на този превентивен семинар излязоха като случай на насилие. И дори имах, ние го наричаме челни сблъсъци с родители, които а, така идваха на мястото, на което се провеждаха семинарите. Това е нова тенденция, не знам дали другите колеги го наблюдават. Но всъщност децата търсят альтернативи, търсят добри примери, търсят хора, които могат да ги чуят. От друга страна, нашата организация има, може би вече на 14 години, младежки клуб да бъдем приятели а, младежки клуб, който обединява младежи и девойки, които говорят за насилието, които казват, че насилието не е добре да се случва в обществото, искат да живеят в един свят без насилие. И някак си поколения наред младежи, ние скоро ги смятахме, над 300 младежи са минали за тези години през нашият клуб, са успели да излязат в обществото и да кажат за насилието трябва да се говори, насилието не е нормално. А, Работим и в детски градини. Това, което сме установили, че е изключително важно е още от много ранна детска възраст децата да, да знаят за своите права и да, да се умяват да разпознават формите на насилие, тъй като всички хора, които тук работим с насилие, знаем, че много често децата дори не осъзнават, че това, което се случва с тях е нередно. И, и, и не знам, може би успяхме да създадем една пилотна програма за превенция на сексуално насилие в детските градини. И връщайки фокуса толкова за превенцията, има още много какво да се каже, но ми се ще да върна фокуса и в работата с жертви, работата с институции. Безспорно работата на местно ниво е изключително важна. А, самата аз изпомних и за добри, и за недобри практики в работата с органите на реда. Ще ми се да споделя за добрите, защото за лошите дълго можем да си говорим, има много да работим за тях, но на едно мое нощно дежурство, тъй като аз съм социален работник в кризисния център на организацията, след 23 часа, може би беше към полунощ, поступи обаждане от наша клиентка. тя имаше договорен таен сигнал, с който а, ние в кризисния център да знаем, че тя и децата, и тя имаше две малки деца, са поставени в ситуация на тежък риск. А от а, моя страна веднага съответно поступи обаждане към а, полицейските структури в града и, и реакцията беше повече от изумителна. За по-малко от един час вече се бяхме сформирали екип от социални работници, служители на реда, които правехме стратегия как да достигнем до клиентката и как полицаите да, да се умеят да изведат от жилището, тъй като имаше проблем с достъп, мъжът не отваряше, беше употребил алкохол и наркотични вещества. Но някак си разказвам този случай, защото а, в а, ситуацията участваха двама полицаи, един старши и един младши. Старшият обучаваше своят млад колега как се работи с фундация Пулс и как всъщност в тези ситуации е изключително важно да работим заедно, да разбираме жертвата и а, така да, да се опитат максимално максимално да изведат насилника от мястото, а не да, да изведат жертвата и търсеха всякакви альтернативи да могат да достигнат до, до къщата. Някакси с това искам да завърша с нещо позитивно, че е изключително важно да работим в мрежа и да обучаваме нашите колеги от различните институции в сензитивност, в партньорство, защото всички имаме обща цел. Благодаря. Благодаря. И аз искам да кажа нещо позитивно, което мисля за всички нас е важно. Казахме от началото, че трябва да работим заедно и че работим заедно, доколкото можем. А, искам да кажа, че имаме така добри новини към края на годината, въпреки трудната година и трудния период за България и за всички нас. А, има... Ам, откри се официално а, още един кризисен център към Фундация Български център за джендър изследвания Клон Хасково, а, с нашите партньори от Gender и една нова организация в Хасково и Димитровград. А, той може би ще е най-така голямото място, дано да заработи скоро, надяваме се, за защита на жени и деца пострадали от насилие. И интересно, че самото, му, самото име, самото название на Центъра е за жени и деца пострадали от насилие, за първи път смятаме това, че е успех пострадали от домашно насилие, ние и за други форми насилие ще го ползваме. И се радвам, че и това е съд плод на сътрудничество, защото а, нашите колеги постигнаха това заедно с общината в Димитровград с решаващата помощ, подкрепата на програмата за хуманитарно сътрудничество към Американското посолство и считаме, че е, всъщност беше изцяло изграден този етаж и наскоро беше открит и официално е, благодарение на тях. Надяваме се това да е и залока, и те ще следят, доколкото разбирам това да се използва за тези цели, а и ние всички да се ползваме, както работим в сътрудничество и от това място, там на толкова невралгично място, знаеме в Хасково, Димитровград, там има и беженски центрове и въобще ще има много работа, даже и мястото няма да стигне. Искам да кажа също тук пак към това се, така и едно друго сътрудничество сме привнесли чрез нашите отношения с Avon България. Надяваме се тази година да са събрали средства с новата кампания срещу насилието. Служи си Бойца на ухото, с която мисля, че ще, надявам се, ще има резултати, ще бъдат обявени, която пък средствата ние пък като Алианс и солидарно сме взели решение да отидат в този е, кризисен център за така до изграждането му и надявам се и за заработването му. Така, ето едни примери на това как можем солидарно, помагайки си да действаме в трудна обстановка, която в конкретния случай държавата не можеше да реагира в тези години, а имаше пространство, отделено от общината, беше ни отдадено, но ето един добър пример. Не навсякъде сме сполучвали, но в случая с Хаско Димитров град го направихме част от Алианса, част от цялата наша мрежа. Мерси, Геновева. Някакви други въпроси? Отново Ако забелязахте, аз не случайно зададах въпроса колко е продължителността на терапията в Норвегия. Защо? Защото първо, това, което е разписано в нашия закон за защита от домашно насилие, Точка 5 е програма, която се разпорежда от съда. В Бургас предлагаме услугата нали, програма за работа с извършители по проект с подкрепата на Министерството на правосъдието за първите 6 месеца от тази година. Продължаваме в момента на съвсем доброволни начала. Вече са минали горе-долу 18 човека, като от тези 18, 14 продължават. 4 само са превършили курса, така да се каже, с... има ефект, но е малък предвид това, че е разписан 6-месечен период, знаете всички по закон е така. И още един проблем имаме. проблема, който се явява в неактивността на съда да следи резултата от тези програми. Тоест, те не се интересуват. А полицията като такава не следи посещението на тези програми. Знаете, по точка 5 полицията няма правомощие да контролира изпълнението на мерките за защита. Така че, може би, за в бъдеще трябва да се помисля, да се поработи и в тази насока. Отделно, другото, което така се сблъскваме като цяло, работата с жертвата. Идва жертвата в центъра, един, два, три сеанса консултации, вземане на решение, настаняване в центрове, предприемане на действия, разводи и така нататък. Това са неща, които се случват във времето. Обаче с тази жена, след тези няколко сеанса, работа приключва. Т.е. тя се взима някакво решение и край. Но от тук нататък, защото никой не работи с тази жена, няма лостов механизъм който да я накара да посещава такива терапевтични програми, тя отива и става нова жертва, защото тя вече се е създала един стереотип на поведение, приела е определен стереотип на мъжа до себе си и следващия момент отива при втория и е абсолютно по същия начин става и с нея. Може би в тая посока трябва да се помисли, да се работи и с жертвите, след като са взели вече решение да променят живота си. Не с няколко сеанса до приключване на връзката, която е в момента, а да я предпазим, т.е. да обърнем внимание на превенцията върху това какво ще се случи, ако тя не се промени. А по отношение на превенцията, да ви кажа, да не очаквате бързи резултати. 2009 бях в Германия. Те там имат ден на превенцията, където това е ден на превенция за полицията на Германия, където всички 16 техни провинции промотират това, което правят по линия на превенцията. И присъствах на една от лекциите, водена от техен така виден професор, направи впечатление, че първите резултати от превенцията се проявяват едва на деветата година. Затова смело главите напред Превенцията е необходимост, но не очаквайте бързи резултати. Благодаря. На Йорген Лоренцен. I'm very glad for, uh, for this comment. Um, it has been a lot of evaluation of different treatment programs uh, around the world, especially in England and US. And uh, a lot of the non-voluntary treatments, they don't have a very high success. A lot of dropouts, um, and the result is not necessarily uh, very good for the people who are uh, uh, fulfilling the, the, treatment either. And most of these programs, there are perhaps six months. And we see that that six months programs is not helping enough. It's not good enough. So we have to be very aware of uh, what is the quality of the treatment. And this is important for us. If we're giving treatment, we also have to think about the victim at the same time, we have to think about the, the partner, the women. We can't say that, okay, this man has now been in six months of treatment, uh, so we can uh, recommend him <laughs> in a way, you know, and then they're moving back again, but he has not improved his behavior at all. So we always have to think about the victim when we are doing treatment also. Uh, uh what is interesting now, the last few years, uh, we have also started to have couple uh, treatment. Before, I mean, you can go 10 years back, it was forbidden, sort of, you know, yeah, in, uh, in the programs of, uh, of uh, perpetrators to bring the, cop, the, the, partner in and have couple sessions. But now they see that if it is, this is voluntary, of course, if the partner want to, because the partner perhaps want to have a continued relationship, then we see that it's actually after a while when a man when a man has been in treatment for a while bringing the partner in and have a couple session is actually also very progressive and very very healthy for the for the development uh, because then you have the sort of the truth and the, and uh, the man has to listen to uh, what has actually happened you know how is she thinking uh, when they're supervised in a treatment you know she he for the first time really has to listen to him to her i mean uh, and, and what has her experience and thinking and what has she been through in all these years, perhaps. So, um, so we have to evaluate and we have to be very careful with what treatment programs we are using. Uh, and I know from working in, in an international network of treatment programs and uh, being part of evaluation, uh, evaluating all these different uh, treatments that the alternative to violence in Norway is one of the few that actually have a very good result because it's very profound and it's professional psychologists who are doing the treatment uh, the whole way through. Благодаря. Някакви други въпроси? Имаме още малко време. Може би... Може би а, а, посланник Викьор би искала да направи някакви заключителни бележки. I, uh, ah, hello, yeah. Uh, I would just like to say thank you for everybody that's coming. And uh, as you know, this is an ongoing program for Nova in, in uh, Bulgaria. So uh, let's keep working together and see what we can manage. And I think uh, also a special thank you for, for Jürgen. Uh, and I think uh, Norway's experience, especially about how to involve men and how to treat men, that is abusing uh, our abusing uh, the spouses. Uh, is, is a good, um, how to say, good practice to also to transfer to Bulgaria, because, uh, like we said in the beginning, this is a universal problem, and it is also in all layers of society, from uh, the, also at the very top, at the very wealthy and uh, resourceful people uh, experience domestic violence. So let's keep working together and let's also, we will bring down Norwegian more and Norwegian experience. And a great thank you to Jörgen that he could come down and also to his wife who show, showing her movies. And uh, we will also keep working with uh, both of them. And also welcome to dinner to the Norwegian restaurant tonight. Благодаря. Ако ми позволите и аз от името на съорганизаторите на това събитие да изразя гореща благодарност за възможността да чуем а, а, гледната точка, практиката, успехите и неуспехите, свързани с работата в областта на домашното насилие в Норвегия и по-специално да дискутираме темата за ролята на мъжа, която, както казах, е доста недискутирана тема в България. Имахме възможността по-край основния топик ролята на мъжа, да говорим за много неща, да говорим за институциите, да говорим за неправителствените организации, да говорим за превенцията, да говорим за успехите и неуспехите, да говорим за това, че има много работа и най-вече да говорим за това, че е необходимо да продължаваме да бъдем в сътрудничество както на хоризонтално, така и на вертикално ниво, както на национално, така и на международно. Да изразя още веднъж благодарността за, на Норвежкото посолство за тази среща, за тази дискусия, за филма, който успяхме да видим, за това, че а, а, ще получим този филм и ще имаме възможност, както разбрах от а, неговия режисьор, да го ползваме като неправителствени организации в а, рамките на наши събирания, а, конференции, дискусии. И какво? Да кажа, че изключително много сме благодарни на Норвегия като цяло за това, че съществува норвежкия финансов механизъм. Благодаря на всички, които участваха на тази среща. Надявам се много пъти да имаме възможност да дискутираме отново темата за насилието на жените, защото колкото и да сме позитивни, ще кажа последната статистика. И тя е ужасяваща. До 70% от всички жени по света са били поне веднъж в живота си жертва на насилие. И приблизително 3,7 милиона жени в Европейския съюз са преживели сексуално насилие през 2013 година. Статистиката е ужасяваща, но пък от друга страна, такива срещи и такава обмяна на опит – водят до успешен завършек за изкореняване на насилието над жените. Благодаря още веднъж на всички и се надявам да се видим на вечерята, както каза посланник Викьор.